Met die aanvang van die regering van koning Sedekia van Juda het die Heere vir Jeremia een boodskap gegee. Sedekia was de sien van Hosea. Die Heere het vir my gesê, maak vir jou een juk en sit dit op je nek vast met leerrieme. Stuur dan dier hulle ambassadeurs een boodskap aan die konings van Edom, Moab, Ammon, Tyrus en Sidon. Die ambassadeurs het met koning Sedekia van Juda in Jerusalem gekomen gee hulle opdracht om die volgende boodschap aan hulle konings oor te dra, die Heere, die Almachtige, die God van Israël sê, ik heb die aarde en die mensen en die dieren op die aarde dier my groot mag en kracht gemaakt. Ik kan dit gee aan wie ik wil, Nebekatnsar, die koning van Babel, is in mijn dienst. Het zal al hier die landen vir hom gee, het sal selfs die wilde dieren van die veld onder sy beheer stel. Al die nasies sal om in sy sien en sy kleinseen dien tot hulle tijd voorbij is. Daarna sal sterk nasies en machtige konings Babel oorwin en oor Babel regeer. Jelle allemaal moet die koning van Babel dien, plaas jelle nekke onder die juk van die koning van Babel. Maar as een van jullie nasies of lande weier om Nebekadzar te dien, stier ek oorloe, hongersnoot en epidemies na hulle totdat Babel hulle heeltemaal oorwin, sê die Heere. Moet nie na hulle eie profete luister nie, ook nie na die waarseers of mensen wat drome uitleen nie. Moet ook nie hulle oore uitleen aan fortuinvertellers of tovenaars nie. Hulle sê moos, julle sal nie die koning van Babel dien nie. Hulle verkondig gespul leens aan julle. Dit veroorzaak dat ik julle ver uit julle land zal drijven. Ik zal julle ver wegstuur en daar sal julle sterf. Maar die volken wat hulle onderwerp aan die koning van Babel en omdien, zal ik te laat om in hulle eie land achter te blijven. Hulle kan aangaan om te boer en in hulle land te woon, sê die Heere. Ek het toe diezelfde boodskap aan koning Sedekia van Jeda herhaal en gesê, as jylle wil bly lewe, moet jylle jylle oorgee aan die koning van Babel. Die nom en sy mense, hoekom wil jy nie mense in een oorlog sterf? Hoekom wil jylle van honger of aan epidemie sterf? Die Heere het gesê dit is wat met enige volk zal gebeuren wat hulle nie aan die koning van Babel onderwerp nie. Moen nie luister na wat die profete vir julle sê nie, julle sal nie die koning van Babel dien nie. Hulle lieg, die Heere sê, ek het hulle nie gestuur nie, hulle vertel eens in mijn naam, hulle is die oorzaak dat ek julle uit julle land zal verdrijven. Julle en julle profete met hulle liegstories sal allemaal doodgemaak word. Ek het toe met die priesters en hierdie mensen gepraat en gezegd, Die Heere sê, moet nie na die profete luister wat sê dat al die kostbare voorwerpen wat hulle uit die tempel van die Heere weggevat het, gauw uit Babel hiernaartoe toe sal terugkom nie. Dis alleen, moet nie na hulle luister nie, gee hulle self oor aan die koning van Babel en hulle sal bly lewe. Hoekom hier die stad verwoes word? Hulle sê dat hulle die Heerese profete is. Als het zo so is, laat hulle dan tot die Heere, die Almachtige, bid oor die kostbare voorwerpe wat in die tempel van die Heere, in die paleis in Jeda en in Jerusalem oorgeblei het. Laat hulle bid dat dit nie ook na Babel weggevat word nie. Want so sê die Heere, die Almachtige, oor wat met die koperpilare, groot koperbad, staanders en ander bakke wat nog in hierdie staat oorgeblei het, gaan gebeur. Jojachin was destijds die koning van Jeda, hij was de sien van koning Jojachim. Koning Nebukadnezar van Babel het Jojagen in een groot klomp van die belangrijkste mensen van Juda en Jerusalem naar Babel toe weggevoer. Toe hy hulle weggevoer het, het hy echter hierdie voorwerpe achtergelaat. Maar hoor wat sê die Heere, die Almachtige, oor hierdie kostbare voorwerpe wat in die tempel en die paleis van die koning van Juda is, hulle sal al hierdie voorwerpe naar Babel toe wegdra, sê die Heere. Dit zal daar blij totdat ik het terug wil brengen dan breng ik alles terug en ik herstel die plek.